cibiyar dr bakar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau ci gaba ne akan tatsuniyar tamu ta jiya yara yara idan ba manta ba a jiya mun tsaya ne inda iyalan kura suka isa suka yi wa boka bayani inda ya ce musu babu magani amma akwai wata dabara ɗaya da zai taimaka musu da ita to yanzu za mu ɗora. A wannan wurin boka iyalan kura suka yi shiru suna jin abin da yake faɗi, sai ya ce da su, akwai wani mutum mai suna mai barci. Bana ya tashi baɗi akwai wani mutum mai suna mai barci bana ya tashi baɗi yana can a ɗakinsa yana barci yadda ake ta da shi shi ne za a samo garwashin wuta a kai ɗakinsa sai ku je ku ce da ɗan agwai ga wani zai yi cinikin ɗan akuyarsa da kokuwa a guje zai yarda zai bi ku idan kun isa ɗakin mai barcin sai ku zuba barkono a wuta ku fita ku bar su to dama duk wanda ya ta da shi daga wannan barci sai ya kashe shi modin ya je kusa da shi sai suka je suka shirya yadda boka ya gaya musu suka kawo ɗan agwai ɗakin mai barci bana ya tashi baɗi suka kulle su tare can sai hayakin barkono ya tashi da mai barci bana ya tashi baɗi ya ji zafin hayaƙin barkonan nan sai ya ce wane ne yake damuna yana tashi sai ya ga ɗan akwai a kansa sai kawai ya kashe shi ya fito ƙofar ɗaki sai ya hango kura gefe tana jiran ta ga abin da zai faru ya ce mata ta raka shi farauta yana jin yunwa kura sai ta yarda suka kama hanya sun kusa siga daji sai suka tarar da mutane masu yawa suna noma a gonar sarki sai ya ce ga nama amma ba zai ishe ni ba amma bari mu ɗan taɓa nan take ya kama mutanen nan ya murɗe wuyan kowannensu ya tara itace zai gasa amma babu wuta daga nan ya hura bakinsa wuta ta fito suka gasa mutanen nan ya yi wa kura ta yi ta ce tun da shi ne babba ya fara ci yana cin naman mutanen nan har ya ƙare kura bata ci ba bayan ya gama sai ya sa kura ta samo masa tsinkin sakacar haƙora ta samo ta shi, duk sanda ya sakato nama daga bakinsa sai kura ta amsa ta cinye da haka har ta ƙoshi daga nan mai bacci bana ya tashi baɗi ya ce su je rafi shan ruwa da suka je ya nemi kura ta fara sha sai ta ƙi saboda shi ne babba gara ya fara sha da ya kafa bakinsa sai ya shanye duk ruwan rafin da ya taru a cikin shekara ashirin da ya fara cire haƙorinsa sai kura ta razana sai ta faɗi ta suma da mai barci bana ya tashi baɗi ya ga haka sai ya sa hannu ya ɗauki kura ya kama hanyar ɗakinsa ƙurungus kan kusu wannan kenan yara yara tun da muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce akan ɗan tsintuwa. akwai wata mata da mijinta suna zaune a wani ɗan ƙauye sun daɗe tare amma allah bai ba su haihuwa ba wata rana matar nan ta je gona sai ta tarar da jinjiri a kan dutse sai ta ɗauko ashe wannan yaro ba mutum ba ne ɗan aljani ne ba ta sani ba sai ta kawo yaron nan gida da mijin ya ga yaro sai ya tambaye ta inda ta samu shi sai ta ce ai ɗan tsuntuwa ne sai mijin nan ya ce anya wannan mutum ne kuwa sai matar nan ta ce ai daman ta san zai ki amincewa da yaron don gudun zuciyar matarsa sai ya ce to shi kenan na yarda mutum ne kuma ki rike shi suka ci gaba da renon wannan yaro to matar kullum tana zuwa gona da yaron daga ƙarshe dai ta samo yarinyarta za ta riƙa yi mata reno a gida idan ta tafi gona kullum idan za ta tafi sai ta dafa musu abinci to da zaran ta tafi gona ta bar su da mai renon sai ya rikida ya zama babba ya kama yarinyar nan ya ɗaure ya cinye abincin duka ya hana ta ya yi ta wasanni iri-iri da rawa sai ya lura matar nan ta kusa dawowa daga gona sai ya kwanci mai raunansa ya koma yaro ya yi tafiyar rigima a ƙasa yana kuka idan yayin sun dawo sai su hau kan mai reno da duka idan za ta yi magana ko bayani sai su ce ta yi shiru domin su a ganinsu yaron yana kuka ne saboda ta hana shi abinci kuma tana dukansa har yana birgima a ƙasa kullum haka sai wata rana wata tsohuwa makwabciyarsu ba ta je gona ba ta ɗaura dangarta sai ta hango ɗan jariri ya miƙe ya ɗauko igiya ya ɗaura mai renansa ya fara waƙa da rawa kuma ya cinye abinci duka ya hana ta tana ɗaure haka tsohuwa ta yi ta leƙensu har yamma ta yi sai ta ga ya koma yaro ya kama birgima yana kuka har iyayen suka dawo washe gari sai tsohuwa ta yi kiran masu gidan ta zana musu duk abin da ta gani ta ce idan sun shirya za su gona su je gidanta su ɓuya za su ga duk abin da yake yi sai suka amince washe gari suka shirya tafiya amma sai suka shiga gidan wannan tsohuwa suka buya can sai yaron nan ya fara yin abin da ya saba yi suna ganin abin da ya fara sai abin ya fara ba su mamaki har ya gama da suka dawo gida sai suka ƙi dukan mai renon shi kuma sai ya ƙi barin kukan sai matar nan ta shirya ta tafi gidan boka ta yi masa bayani sai boka ya ce idan ta je gida washe gari da safe ta sau ɗan akuya ƙosashe ita da mijin su ja shi su yi tafiya sai sun ga wata babbar bishiyar kuka ya ƙara da cewa sai su ajiye yaron su ce za su huta sai su ɗaura ɗan akuyan nan sai mijinki ya ce zai je ya yi fitsari sai ya gudu ke kuma sai ki ce za ki je ki ɗe ke kuma sai ki ce za ki je ki dubo shi sai ki bi shi kada ku juyu kada ku dawo sai suka ce san aminci da gari ya waye sai suka je suka samo ɗan akuya ƙosashe suka ɗaure igiya a wuyarsa sai suka ce za su je wani ƙauye gaisuwa sai matar ta ɗauki yaro ta goya suka kama hanyar daji suna cikin tafiya sai suka hango wata babbar kuka sai mijin ya ce su je su huta a ƙarƙashinta suna zuwa sai suka yi duk yadda wannan boka ya ce su yi wato suka yi dabara suka gudu da suka isa gida sai tsohuwar nan ta sami matar ta ce to daga yau ta daina kwaɗayin sai ta sami ɗa ta kowace hanya kuma ta runguma ƙaddara sai abin da Allah ya yi da ita a rayuwa da ɗan aljani ya gaji da jira ya ga shiru sai ya miƙe ya kwanci ɗan akuya ya riƙe shi ya kama hanyarsa ya shiga ƙulƙulmin daji bai sake komawa gidan mutanen nan ba wannan kenan yara yara da fatan kuna biye da mu a cikin waɗannan tatsuniyoyi tunda muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar ta ta gaba tatsuniya ce akan ya tsinci dami a kala akwai wasu yara su uku abokan juna wata rana sun je farauta sai suka kama maciji suka aiki ƙaramin cikinsu ya nemo wuta domin su babbaka macijin su ci ya ce da su ba zai iya ba suka ba shi rikon macijin suka tafi neman wutar da kansu kafin su dawo ya saki macijin da suka dawo suka ce ina macijin ya ce maciji ya tafi ya fi ƙarfinsa wai sun yi kokowa ya ka da shi a cikin toka daga nan sai ya gudu sai suka ce ba su yarda ba sai ya biya su baki ɗaya suka shiga gari ba su tsaya ko'ina ba sai a gidansu baki ɗaya suka shiga gari ba su tsaya ko'ina ba sai a gidan wannan yaro wanda ya saki wannan maciji suka ce kuma dole-dole sai ya biya su yara-yara saboda halin lokaci za mu tsaya a daidai wannan wuri in ya so a tatsuniyar tamu ta gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin cibiyar dr bakar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'in da ya haɗa mana sautin shirin abubakar ƙaraye ni aminu jibiral gwadabe ke mana fatan alkhairi